European war secular fixed in the ground. και σήμερα, αύριο ο Τσίπρα για ο Τσίπρα. Κάποιοι πιστεύουν ότι ο Τσίπρα στην Ικανόρια λέει για να κάνει να τρέχει μέσα διαπλοκή και τέτοια. Δηλαδή, πόσο πιστεύω ότι το Τσίπρα θα τον έχουν εκεί να εκτελεί τι εντολέ του. Μήπω θέλετε να πείτε το σύστημα Τσίπρα. φαινομενικά προ την επιστολή

της πολιτικής υπαλλήλοντας. Σε και έτσι πρέπει να μας καθαρίσουν, μη σου πω ότι έτσι μας κατάντησαν. Και με άλλο, σαν σήμερα πάνω μέσα από το Μετσαλάν, καταπαντώντας ότι δείτε το δίκιο, όσο ζητείτε λαός, σε τίποτα ζητούνται και δημοσιογράφοι, όλα ζητούνται μέσα, όλα είναι δημοσιογράφοι. Όσο για τον Φαχαλαν το είπαμε χθε, σαν χθε τον παρέδωσε ο... ξέρει, έχουμε έναν κόσμο να αλλάξουμε. Και δεν είναι μια διεύθυνση στο YouTube, το καταλαβαίνω. всегда

και αν σα έλεγα το όνομα του γυναικολόγου που το πρόκειται τον αναισθησιολόγο δυσοδομούν πάνω σε ανέστητα κορμιά γυναικών που πηγαίνουν να κάνουν έξω στη θάλασσα πληρώσουν την ιστορία. Είναι οι πρώτοι που θα την πληρώσουν την ιστορία γιατί, γιατί ο Χωριάτης στο σε αυτή την ιστορία. Γιατί δεν πιστεύαμε είπαμε από την αρχή που θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Είπαμε από την αρχή που θα καταλήξει. Και δυστυχώ μόνο εμεί έχουμε χειρότερη κατάληξη. σκέψεις. Θέλει και αυτή να συζητήσουμε εδώ και πέρα. should be early. συνάντηση να κάνουν τα καναπεδάκια του στα παιδιά εκεί και του με τον Τσίπρα. Για να δούμε τι θα γίνει. Και μέσα, σε, και μέσα σε όλα everyone. για να στοιχεία που μεταναστεί η και θα γεννάσει Το θέμα είναι να, να βρεθεί εκεί η τηλεόραση να τον πάρει το συμφωνούν ή οι φιλότερες, συμφωνούν οι φιλότερες και Εγώ να λέει είμαι επιχειρηματία παράγω. Πώ γίνεται, αν αποτελεί για παραγωγή, πώ γίνεται εγώ επιχειρηματία να είμαι φτωχότερο από του υπαλλήλου. η οποία απέκτησε την ε, εφορία και στην δωρεά που Ελένα στη Ρόδο. Και ανεβαίνουν να τι Συρία για τα τεκτενόμενα εκεί πέρα. Γιατί αυτή την έρμη τη Συρία όλοι Έχουμε τον Ιανουάριο εμείς θα χορέψουμε, θα χορέψουμε σαν τραγούδια, Αντώνη. pick up your employers σε κάποιους καθυστερημένους. Α, ε, Ανακοίνωσε τη γέννα και το κέντρο του. Όσο ήταν τρία τρία στο ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, ο Θείο Ξάλλο, ο Κουμάρο,